Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Vəd-duha. Çaşqaq vaxtı ilə qəsəmki. Vəl-leyli izə səca. Qaranğılığı ətrafını qaplayan çağdakı keçi ilə qəsəmki. Ma vəddəaka rabbuka və ma qala. Ey Muhammed, Pərverdigarın səni təşdiq etdiyini yox, yaman görüb qalğınımı yox. وللآخرة خير لك من الأولى Sana oxirat albatta dunyodan yaxshidir. ولسوف يعطيك ربك فترضى Parvardigoring sana oxiratda savob, hurmat va shafaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen mamnun bo'lasan. ألم يجدك يتيما فآوى U seni yetim bilib panoh bermadimi? ووجدك ضالا فهدى قائم قيمقان بلب هدايات قل مدمو ووجدك عائلا فأغنى سني yoksuz bilip kişilerden بهاجات قل مدمو فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetimini harlama. وَأَمَّا السائل السائل فلا تنهر سائلغا قوباللıq قılma وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Pərverdigarının sana bərgən nimetini kişilərə sözləb bərgin. Çünki nimetni sözləb bərgənlik nimetə şükür qılğanlıq buludu.